¿tú te acuerdas lo que pasó ayer? Nada, explotado. ¿Tú sabes que ayer mañana? No, perro. Yo cumplo años. ¡Vale! al Pretty Boy, Maluma. Y la noche de ayer fue otra cosa. Conocí una mujer peligrosa que puso una sustancia en mi copa. Y amanecimos en su alcoba sin ropa. Y mírame, y aquí soy Y no vengo en busca de una explicación. Mírame, y qué loco soy Queriendo repetir lo que sucedió. Yo quiero repetir la noche la noche de ayer, donde nuestros cuerpos se encontraron y me embriagó con su piel. Yo quiero repetir la noche, la noche de ayer, donde nuestros cuerpos se encontraron y me embriagó con su piel. Un cenicero, dos copas a medio y ropa en el piso, resultado inmediato de lo que anoche se hizo. La botella vacía que si la dejan habla sola de cada situación que se vivió hora tras hora, minuto este tiempo vimos el amanecer. Mucho gusto, como es su nombre? Dígame, señorita. Espero volverla a ver, espero que se repita. Si supieras que yo nunca había vivido algo así. Y tu malicia pintando, tu mirada provocando. Desde hoy te quiero para mí. Y yo quiero repetir la noche, la noche de ayer. Donde nuestros cuerpos se encontraron y me embriagó con su piel repetir la noche, la noche de ayer, donde nuestros cuerpos se encontraron y me embriagó con su piel. su piel, su piel, me embriagó con su piel. No sé qué tiene esa fragancia, pero me tiene loco esa sustancia. Desde que yo te vi, con tu cuerpo me envolví y ahora yo te quiero aquí, encima de mí. En tus garras me atrapaste que yo nunca había vivido algo así. Y tu malicia pintando tu mirada provocando, desde hoy te quiero para mí. Y la noche de ayer fue otra cosa, conocí una mujer peligrosa, Le puso una sustancia en mi copa, y amanecimos en su alcoba sin ropa. Y mírame, y aquí soy, y no vengo en busca de una explicación. ¿Qué sucedió. Y yo quiero repetir la noche, la noche de ayer. Donde nuestros cuerpos se encontraron y me embriagó con su piel. Y yo quiero repetir la noche, la noche de ayer. Donde nuestros cuerpos se encontraron y me embriagó con su piel. <laughs> RKM junto a The Pretty Boy. Maluma. <laughs> Mambo Kings. Mambo Kings. <laughs> The Secret Code. Ya tú sabes. Pina Record. Diferente. Porque no estamos haciendo lo mismo. Porque estamos con los duros. Poniendo a temblar ¿Y esto qué? ¿Ah? ¡Ay! Oh.